так приблизно й сказав Матвій Петрович. Мовляв, ми відгукнули свого часу Микола з Тетяною на Деркачеві запросини не тому, що погребували розжалуваним колегою, а тому, що їм і без гостей добре. Однак з'ясувало, що справа не від Елії. Мабуть, коли б Тетянка наполягала, Микола, попри всі свої передчуття та опередженість, пішов би в гості. Та сама Тетяна рішуче відмовлялась хоч Клава була чи найближчою її подругою. Дружба дружбою, але поріг Деркачевого дому Тетяна майже рік не переступала. На роботі з Клавою бачились мало не щодня, разом чи по черзі бігали на батьківські збори до школи, де в одному класі засвоювали примудрощі абетки Оленка Стеценко і Деркачевий мазунчик Василько. Разом їздили в театр, на концерти до обласного центру. Е, досить часто клава залишалась Тетян ночувати. А от до деркачів Тетяна ані ногою. Погано там було, наче в якомусь ворожому лігвищі, у присутності дітей, особливо Василька, Жориш ще хоч якось стримувався. А коли дорослі залишалися самі, навіть тверезий, жорацькував дружину, прискіпувався до кожного слова, до кожного погляду. Все йому було не так, а численні клавені спроби догодити розбивалися вщент. таємницю маленькому місці небагато. Всі в Узені знали що в Деркача є інша, так інша, така собі інструктинка, зарозуміле, розбещене, хоч і вельми сексуальне створіння. Кажуть, злигався з нею ще як погони носив, навіть не дуже приховував, що в них палке кохання. Клавдії співчували здебільшого щиро, тихо. Чи не жінка, а що змарніла передчасно, то чи вона в тому винна? У останні місяці Жора трохи змінився, в кожному разі з кралечкою своєю апаратною. По ресторанах не швендів, спав, якщо і не з дружиною, то хоч удома. Поятик поменшало, почав кликати гостей, приміром, Таню із Сагайдою. Схоже, клава <laughs> наївна душа повірила в переміни. Та чи ж багато жінці треба? Промовчати, замість вилаятись, трохи уваги до дітей, не свинячити вдома, і вже здається, що справа пішла на краще. Клавдія повірила, але не Тетяна. Останнє запрошення було якраз напередодні операції на ринку, коли Деркач уперше потрапив на допит. Скажіть, Таню, попросив Шеремет, чому Клава за весь цей час не спробувала з ним розлучитись? Невже така любов? Вони залишилися в кімнаті вдвох. Микола, упоравшись з голубцями, вибачився і перейшов до кухні обдзвонювати підлеглих. Він не давав згоди, стиха проказала Таня. Он як? Шеремет не доніс абрикосину до рода. А що, його згода конче потрібна? Юридична? Та вона знову журу. Вперше за час обіду урвала його Тетянка і зашарілась, усвідомивши це. Про покійників так пору не кажуть, але він злий, страшна людина. Він ні перед чим не зупинився. Хитрий і злий. Губи заздалегідь знав, кого і як ударити. Його боялися і клава теж. Це він останнім часом таким монстром став? Та де там? Коли був при погонах, навіть затриманих був. Але батьки наших учнів так таки розповідали, що ой, одне слово, дітей затримали, запідозривши їх у кривішці. Ну, а коли ті почали відмовлятися, то їх жорстоко побили.